la parolanta suo racconto de Luisa Carol. Mi estis proximume quin iaragia, ciam mi ricevis fascinan paron da Ili havis la gelan coloron de maturai dolciai cerisoi, ca ili estis tre molai ca confortai. Tu ciam mi eligis ilin el la pacajo, la suoi ecbrilis la aparta maniero, cae poste comencis paroli cun mi. Iliai vocioi estis agrablai, cae ili pau parolis sam tempe. La maldextra suo havis delicatan vocion de soprano, cae la dextra havis tenoran vocion. Ciam ili parolis cune, ili shainis canti ili diris al mi che ili estis senditai de feino por accompani min gis mia privata logeo in fabel mondo cae reen. Ciam mi volas? Mi estis tre contenta, compreneble, char gis diam mi cutimis raiti tre mal confortan ex modan balail bastonon pri miam enuigi. Do, ec de tiam la i suoi ec accompanis min al fabel mondo regule. Mia fabel logeo tivu tempe trovidis en tranquilla valo proxime de sorcita arbaro circavanta magian lago. Ci estis blanca dometo, provisita per puf mais apparato ca intelligenta roboto qui usorgis pricio concerne qui radon cae dom purigadon. Mi ne havis gefratoin, cae mi ne visitadis infan giardenon. Tial mi ne conis infanoin ciuin mi povintus inviti tien porce ni ludu cune. Cutime, mi invitis nur mian pianon cae mian pupon, cae compreneble multai protagonistoi el fabeloi visitis nim die tie leble pli ofte. Ciam la rugiai suoi farigis trobal grandai por miai piedoi, miam estis visitanta la bas lerneion. Mi metis la suoin sur mian scribotablon ca usis ilin por conservi colorain crayonoin. Mi comencis habi malpli cae malpli da tempo por babili cun ili. Mi ne rememoras ciam cae ciel ili malaperis el mia vivo. Ciu case, ciam tio ocasis, mi iam capablis migri al fabel mondo tre facile sen ilia helpo, char mi stipovis legi flue, cae ec comencis scribi miain proprain fabeloi. Sepdec iaroi passis ecde ciam mi eligis la tute novain rugiaen suoin el giai pacajo. La apartamento in ciu mi logias nun trovigas en blanca construajo, relative proxima de eta parco, circavanta malgrandan marcion, ciu formigias en malgrandan lagon dum la vintro. Mi ja havas apparaton, du robotoin useblain por dom purigado, cae multain electrain ludiloin useblain por cuirado. Antau quelcae semainoi, mi revidis la rugiaim suoin en fenestro. Nu, temis pri nova versio de la malnova paro compreneble, sed mi ja povis reconi ilin, anca ili reconis min, malgrat tio che ancau mi estis nova versio de mi mem. Neniu estas la sama pos septe jaroi. Ilia coloro estas mal pli gela nun. Fakte, gi estas tenera nuanzo de dolcia rugia vino. Ili havas platain, flexeblain plandumoin, ca estas suffice largiai por accepti miain individuigita in interna in blandumoin. Ili estas faritai el silca sintesita materialo, kai yes, ili capablas paroli. Ili ai du vocioi restis ne shangitai. Mi acetis ilin, kai prenis ilin heimen. Ciam ili el pacagigis, ili ec sam ciel ili faris antau longe. Ili comensis rigardi circaue. Ili giois renconti de nove miain maliunain pianon cae pupon, au pli exacte iliain non tempain anstatauantoin. Mi diris alla suoi che mi malpazienzas con gilin cun miai familianoi cae geamicoi. Ili demandis, al ciu mondo vi desiras che mi conducu vin nun? Facte, mi venivis vin citien, precipe char estas ciam agrable babili cun malnovai amicoi. Crome, mi despere sercis shuoin kiwi estus antempe confortai cae elegantai. Tio estis malfacilege trovi, char por mi la shuoi cun alta e calcanumoi estas mal confortai, ech mal sanigai. Yes, launi ili shainas mal belai. Ni pensas che sano estas belo, cae belo estas sano. Oh, miai carai i shuoi, vi estas la plei belai cae sanigai shuoi, kiuin mi vidis i amai Mi invitas vin resti cun mi giuste in tiu ci mondo, chiel eble pli longe, cae provi al porti al gi chiel eble pli multan belon, cae sanon. Sed mi speras che mi daure visitos fabel mondon quelc foie. Compreneble.